eskizofrenia taz mintzatu eta haotxaz mintzatuko gira edo haotxa entzuten duten eh, gurekin bi kronikalari eh, alde batetik laida gerretxe kolina, txaldeon Psikologoa dena ere eta iraitz zufi aurre atxaldeon. Atxaldeon. Erizaina eta psikiatrian ere lan egin zinuena garai batez. Ordean, eh, bo, beste irrati eh, soinu batetik abiatuko gira, baina eh, mankizun biziki honak egiten duztela baitut berriz sartzen dut hemen. lepie le sur terre emankizuna franz kulturen. lekukotasuna da emankizun untan. Uh, Vincent, aski de deitzen da eta hautsak entzuten ditu. E, bon, astapenan espikatzen du nola bera eskizofrenia bat eh, diagnostikatu ziotela berari, e, erremedioak hartu, loditu, ditu, bizki gaizki bizi izan du azkenean, zen tzen hortik ateratzen, karikara ere ateratzea beretzat ezin zen, denetan hautsak entzuten zitu denak bere kontra.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 Uh, erraten duen, ni uh, naiz, eta ez naiz uh, uh, eskizofrenikoa zehazkotan, nire ustez, uh, etiketa horiek, diagnostiko horiek uh, etiketa bilakatzen dira, eta horiek arrisko hainitz sortzen ditu, beste beste uh, profesionalak itxutzea, etiketa horien uh, gibelean gelditzea eta eta pertsona ez uh, modu zabalago eta horoko joako batean ikustea, eta beste alde batetik, uh, be pertsona horiei, e, paziente edo uh, diagnostiko etiketa horien atzean uh, gordetzea ere behimenten diaz, genfinean, uh, beraien erantzun gizuna eta beraien eh, aldatzeko eh, motivazio eta askatasuna alde bat utzi zertazan era pertsonetaz edo diagnostikoetaz.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 Orduan, uh, kasu hortan hemen da, orduan, eh, gero beste zerbait badagibelan deitzen dena hau zuten dutenak, orduan, beste izen bat eman diote Bai, baina eh, ez dute da konotazio txar horrengatik, joztuki. Zer diosuzuk eh? leida? Bo, ezakit hori ez da beda luzea izaten alda, eta azken zinean itekin uh, eh, jolasten algira ere.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 Uh, eskizofrenia bat eta zitzen ordez, uh, teoria batzuek itzen dute gehiago uh, nortasun bat batzuetaz eta gaixotasunitza itza erabiligabe, erabiliko dituzte, uh, nortasun uh, mota ezberdinak badirela, horre uh, zatituak uh, ba, psikiatria klasikoan bezala, alde batetik uh, psikotikoak, besta neurotikoak eta erdian borderline diren horiek.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 Enfinean hortasari gara, ze ez da antzibar pertsona horiek sufrimenduan direla, eta eta dira sufrimenduan ez gu beraz, haiek dira, nero ustez, eh, zentruan egon behar dutenak, eta hori batzutan uh, ustez anazten da. Iraitz, ados ez? Bai, bai, eh? bai. ahont ados biztan dena, eta ongi erraiten duzu bukaeran, nahi da, jende horiak sufrimenduan dira eta ia da, gizartearen begiradak sufrimendu hieran zten diola beti, bai. eta biztan dena, itzak aldatuz, gauzak kiago egiten alba dira, edo konotazioen bederen txahorik entzen albada, biztan dena egin behar dela.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 Gero neri, beldu egiten didanak horako uh, likukotasunak entzutean, da gehiago zer uh, irudia maitena alduen uh, eritasun hortaz uh, sufritzen dute nahi. Beldu ematen dit, pentsatzeak, justuki erraitean, Uh, horreite dolarik, uh, je suis Vincent, je suis pas skizofren, nedi horrek baldur pixkat emaiten dit, justuki, ea ez duen horrek eragiten ahal, uh, eritasun hori duen bati, ebe nire hola naiz, eta ez naiz eri, beraz, tratamendua galditzen dut. Zetan erentzat, tratamenduak berrezkoak dira. Eta um, beldur dut, ea ez den um, mm, mugabat pasatzen ahal hor, ez dakit. Talde terapiaren bidez, berak lortzen du eh, hortik ateratzen, eta eh, besteen... Uh, bai, terapia duzu. Mm. mintzatzen dira hortaz. Eta bo, leidak seguraski bere lanean, eta guk ere eh, eh, zerbitzuetan, uh, bon, biztan dena, dependentzen duz, ginen, baina uh, gure lehen lana, lehen lehen lana, lana erizainak behintzat mintzatzea da. Eta guk baritugularik olako eriak gure intzinean, uh, ahotsoriekin direnak, uh, ahotsorietaz mintzatzen gira jakin behar baitugu hau txoriek zer duten, ea kalte den ala ez. Eh, hori dena jakin behar dugu, eta ikusi behar dugu, ea eh, hau ez diren momentu batean sobera bai izan, haiten hogu, eh, mm. ez dugu atseman itza, eh, justuki izan, eta hola bilakatzen dilarik, hor bai lan jelosak bilakatzen aldira, bereziki, pertsona beraren zat, eh?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 Eh, paziente bat eh, nire parean ukan, eh, hogei urte zen diagnostiko hori zuela, eta inoketzen inoz galdegin, ze pasatzen zen hau txoekin, mm -hmm. ziren, zer jaten zioten, eta bar, eta, bon, tratamendu, tratamendu pasara, mhm. piskatko bai bat bezala, eta, Eta azken finean, eh, be, eh, bere gantzituen tresnak, eh, guztiz galduak zituen pertsona horretari beraz. Beraz, hori ere pasatzen da. Bai, bai, bai. Ez dut horoko hortuko, baina hori ere bada, bai, bai. realitate bat. Bai, bai, nikon ikusi dut hori, eh? bai, bai. Mm, beraz, bon, hori ere importantara. Gero, uh, tratamenduarena, uh, bon, hori ere, eh, noski, nire ikuspuntutik eh, ez da eba iragajia, azken zinean eh, tratamendu kimiko bat eta hitz egiten ari gira.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 Bai. Hor da gure <laughs> desadostasuna nire ustez, eta <laughs> behiz nahi dut, hori konotazioaren da niretzat nik badakira. Hainitzetan aipatzen nuen eriekin ustuki tratamendua, eta gu erizainak hainitzetan tratamendu eta dira ere, eta bereziki tratamenduan eragin txarretaz, eta eriak eh, gure ganaldu dira hortaz mintzatzerat.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 Eta nire ustez, psikiatrian berdin da. Diabetikoentzat adibidez, berdinda diabetikoek behar dute tratamendu bat, bizi osorako galditzen aldute, nahi badute, baina ikusiko dute eritasuna berriz dinen dela. Landiru atse maiten dut, pentsatza joztuki psikiatrian, tratamendu batzuk uh, berdin uh, eh, galditzen aldirela uh, eh, oino zailago da eh?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 puntu. Bai, eta, eta Ez duke hola izan beharko. Ah, ez ez hori adoz gira, baina bitartean nola pasatzen da? nebitartan, beste gauza batzuk egiten aldira. E, eh, badira, bada erraten duzun bezala estruktura batzuk badira, baina badira beste modu batzuk psikologikin lan egiteko.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 egiteko hori da, ez dut gaiten untxadenik, baina gaurko errealitatea bai, hori da. Usu haipatu dugu zurekin Bai, ni adibidez, erizain gisa zerbitzuetan ere askotan guti ginenez, ez bai ginuen erantzuten al guzien angostiai behomentuan, ebe zer egiten dugu, tratamenduak emaiten dizkiegu.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 Beha, orte asten garenean, bai. eh, ustez, zerbait utxe egiten ari gira. Eta gainera, uh, lehen aizatzen duen pertsona, nire ustez, osatasun batean ikusi behar dela, osasun mailan, nire ustez, gauza berdina da, eta ez gira egiten ari. Eh, askida ikustea lan duzun bezala zerbitzuak nola inak diren, endokrinoak alde batetik, eh, psikiatrak bestetik, ezakitza bai, bai, bat, bai. denak osasun munduan ari gira lanean, eta ari gira pertsona zatitzen uh, eh, biotarazoak uh, eh, kardiologian uh... Ados bazistea gurtuko gira hortan, <laughs> jadanik demora luzatu baitzauku uh, iraitz Zufia eta laida gerritxeko kolina barkatu, mire esker gurekin egonik Aio! Aio!